77 kuanzia mwanzo wa <clears throat> kitabu cha riadha salihin leo ikiwa ni halqa ya nambari 100 katika halakat za hadithi chini ya riadha salihin katika mwezi huu wa Rabiul Awwal 11 hadithi ya 4 ni hadithi ya Abi Huraira radhiallahu anhu kuwa mtume sallallahu alayhi wasallama amesema yadkhulu aljanna wataingia peponi nasun afidatuhum mithlu afidati at-tayr wataingia peponi watu ambao afidatuhum mioyo yao mithl afidati at-tayr mithl afidati at-tayr ni kama mioyo ya ndege hii hadith amesema Imam Nawawi rawahu Muslim amepokea Imam Muslim katika sahih hadithi hii ina shikana na mlango wa yaqeen na tawakkul inabidi kwanza tufafanue munasaba wa hii hadith na mlango wa yaqeen na mlango wa tawakkul ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia wataingia peponi watu ambao vifua vao au mioyo yao ni kama vifua au mioyo ya ndege ma maana hadha kalam na kabla tujaingia katika maana ya hadithi hii na kusherehesha na kuchukua faida zilizomo ndani yake kwanza tuna angalia munasaba wa hii hadith na babu al-yaqin wa tawakkul Imam an-Nawawi ameweka hadithi hii chini ya mlango wa yaqin na mlango wa tawakkul kutokana na mojawapo wa maana ya hadithi hii wanazooni katika kueleza hadithi hii maana yake wameeleza maana mbili maana moja ambayo wanazooni wanaitambua na wanaifafanua mara kwa mara katika hadithi hii ni kuwa ndege ni viumbe ambavyo wanapigiwa mfano katika kujitegemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala hasa au zaidi wakati wa kutafuta riziki zao wanakuwa katika hali ya tawakkul ndege sasa ndio maana imamu nawawi akaiweka hadithi hii hapa ndio tuelewe mnasaba wa hii hadithi na mlango wa yaqeen na tawakkul unapoisoma hii hadithi upate kuelewa vipi imamu nawawi akaweka hadithi ya ndege kwamba kuna watu wataingia peponi vifua vyao ni kama vifua vya ndege afidatuhum mithlu afidati atair vifua vyao ni mfano wa vifua vya ndege kwa hivyo tumeelewa sasa mnasaba wake hadithi hii ni kwamba Imam Nawawi amelenga ile maana kwamba ndege wanamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo muislamu naye akimtegemea Allah jalla jalalu kama anavyomtegemea ndege katika kutafuta riziki kumtegemea Allah jalla fi'ula basi hiyo inakuwa sababu ya muislamu kuingia peponi inakuwa sababu muislamu kuingia peponi kwanza katika tamko hili tumeona munasaba wa hii hadithi tuje katika sharhi ya mufradat kisha tuje katika mafunzo yaliyomo katika hadithi hii ambayo ni hadithi kama mnavyoona ni fupi lakini maana yake ndani iliyomo ni maana nzuri na maana pana ambayo inatuhusu sisi waislamu katika maisha yetu neno ambalo linahitajia ufafanuzi kidogo ingawa tumelifafanua katika kueleza kwa Kiswahili ni neno afida afidatit tayr afidatuhum mithlu afidati at-tayr vifua vyao ni kama vifua vya ndege neno afida ni jamu ambayo mufrad yake ni fuat na fuat kwa wanazuoni wengi wa sharhi ya hadith wanazuoni wa sharia wanazuoni wa lugha kadhalika wana eh, fafanua neno fuat kumaanisha qalb kwa hivyo mara nyingi ikitumika likitumika neno fuat ingawa inamaanisha kifua lakini inakusudiwa iliyomo ndani ya ndani ya kifua iliyobebwa ndani ya kifua ni moyo kwa hivyo inaokusudiwa hapa zaidi kimaana ni moyo kwa hivyo mioyo yao ni kama mioyo ya ndege namna wanavyomtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hii ni maana fupi ambayo tumeweza kuitaja katika upande wa afida na ushahidi wake katika Qur'ani katika hadithi ziko aya nyingi au nasi mbalimbali ambazo zinatilia mkazo kwamba fuad maana yake maana yake ni moyo kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika surah النساء او سوره بني اسرائيل ولا تقف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا wala usi usipapie na kuingilia au kurukia mambo ambayo huna elimu nayo la taqfu usirukie mambo ambayo la wala taqfu ma laysa laka bi ilmu mambo ambayo huna elimu nayo huyajui inna sam'a kwa sababu masikilizi wal basara na kuona wal fuada na moyo yote haya kana anhu mas'ula yatakwenda kuulizwa siku ya kiyama kwa hivyo masikizi yetu yatakwenda kuulizwa يوم القيامه ماذا سمعت macho yatakwenda kuulizwa madha raait wa ila madha nadhart uliangalia nini na uliona nini wa kadhalika alfuad moyo itakwenda kuulizwa يوم القيامه kuhusu yale yom yote aliyomo katika moyo huyu moyo huu unaopita ndani yake mambo ya haki mambo ya shubuhat mambo ya shahawat wama ila dhalik hii nasi ya Allah subhanahu wa ta'ala katika surati an-nisa katika kufafanua na kuonesha kwamba neno fuad linakuja kwa maana ya moyo baada ya kueleza tamko hili la fuad tunakuja sasa katika maana au katika fawaid ya hadithi na faida iliyoko ya hadithi kubwa sana katika hadithi hii ni kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anahimiza waislamu waumini wawe katika kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala ni kama anavyomtegemea kama ndege anavyomtegemea Allah jalla jalal na hii maana ya kwamba waliokusudiwa hapa ni ndege katika tawakkul ndio maana inayotiliwa mkazo zaidi kwa sababu kuna hadithi nyingine ya mtume alayhi salatu wasalam ndio inayofafanua wazi zaidi maneno haya ndio inayotupelekea kusema kwa kwa kwa ya, eh, kwa mkazo au kwa taakid ya kwamba maana iliyokusudiwa hapa ya ndege ni maana ya yaqeen ile ma, eh, maana ya tawakkul na yaqeen maana ya pili katika vifua vya ndege iliyokusudiwa katika hadithi hii ni inamaanisha ulaini wa moyo yani aksu au dhiddu qasawati alqalb moyo wa ndege ni laini moyo wa ndege una hofu na unalainika sana kwa kwa urahisi kwa hivyo hii ni maana ya pili kwamba e, tashbih aliyokusudia mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi hii ni tashbih inayozungumzia masala ya hofu na masala ya ya linul qalb linul qalbi yani ulaini wa moyo walakin al-aqwa wal-adhhar fi al-ma'na ni at-tawakkul wal-yaqin na kinachotilia mkazo maneno haya ni hadithi nyingine ya mtume alayhi salatu wasalam ambayo amepokea Imam Tirmidhi Imam Ahmad na wengineo Ibn Majah bi isnadin sahihin wa Ibn Hibban kadhalika katika sahihi yake an Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala law annakum nyinyi waislamu law kama nyinyi tatawakkaluna ala allahi haqqa tawakkulihi lao mngalikuwa mwamtegemea allah subhanahu wa ta'ala kikweli kweli la razaqakum allah angaliwaruzuku kama yarzuqu at-tayra kama anavyomruzuku ndege kwa hivyo hii sasa maana ya hadithi hii ndio inayoshikana na hii hadithi tulionayo hivi sasa kwa hivyo ile iliyokusudiwa maana ya afidatu at-tayr min nahiyati madha min haythu al-yaqin wa tawakkul ala Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo mtume awaambia waislamu lenye waislamu lao mungalikuwa mwamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kumtegemea kikweli kweli kumtegemea kisawa sawa vile inavyotakiwa hasa basi la razaqakum kama yarzuqu at-tayra angeliwaruzuku kama anavomletea riziki kumpa ndege vipi anampa ndege riziki tume alayhi salatu wasalam anasema takhruju au takhruju bitanan wa taruhu takhruju khimasan wa taruhu bitanan au taghdu khimasan wa taruhu bitanan wanatoka ndege asubuhi wakati wa alghudwa taghdu wanatoka asubuhi bukratan wakati wa asubuhi wakati wa ghudwa wanatoka wakati wa asubuhi ndege anarauka kama mnavyojua mwanachuoni mmoja ameulizwa elimu hii umeipata vipi qala bukuri kabukuri alghurab narauka kama rauka kurabu kwa hivyo ndege kuna ndege wengi sana wanarauka na ndege takriban wote wanarauka asubuhi alfajiri baada ya alfajiri hakuna ndege anayelala anayelala labda ni binadamu lakini ndege tayari anarauka anakwenda kutafuta riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo tahdu khimasan wanatoka ndege hali ya wakiwa khimasan khimasan ai jiaan wakiwa na njaa farighata butunihim farighatan matumbo yao yakiwa matupu hayana kitu wataruhu bitanan na wanarudi hawa ndege yakiwa matumbo yao yamejaa wameshiba wakati wa rawah wakati wa jioni wakirudi wakati wa jioni fi bayatiha katika pahala pao pa kulala wanarudi wakiwa shab'a matumbo yamejaa wameshiba hii ndio tawakkul ya ndege kwa hivyo ndege anatoka asubuhi anatawakkal katika kutafuta riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala hajui ataipata wapi hakuajiriwa kazi wala hana pahala maalum anakwenda kutafuta riziki wala hakuna mlango pahala eh, kwa mahsus anakwenda kupita ni ndege anatoka kwenye mti anakwenda anakwenda kulingana na vile Allah subhanahu wa ta'ala alivyompangilia na alivyomuongoza alladhi khalaqa fasawa walladhi qaddara fahada yote vyote viumbe vya Allah subhanahu wa ta'ala vimekadiriwa na Allah azza wa jalla na vikaongozwa katika kutafuta riziki yao na maisha yao kwa hivyo yule ndege akaenda kutafuta ile riziki anarudi jioni akiwa ameshiba kila ndege hakuna ndege anayerudi jioni ana njaa limadha li quwwati tawakkulihim wa au tawakkuliha wa i'timadiha ala Allah tبارك وتعالى kwa sababu ya kumtegemea Allah jalla jalalu kikweli kweli na kisawa sawa kwa hivyo mtume alayhi salatu wasalam anatuambia maneno haya haya anayakariri kwa hadithi nyingine akisema lau nyinyi waislamu mungalikuwa mumtegemea Allah jalla jalalu kisawa sawa na kikweli kweli na tusidhani kwamba hadithi hii anakusudiwa mtume alayhi salatu wasalam kwamba kumtegemea Allah kikweli kweli na kisawa sawa ni maana yake usitafute sababu usitafute asbab yani usitafute zile njia za kumtegemea Allah au zile njia za kupata unayoyataka baada ya kumtegemea Allah la hii inamaanisha pale pale narudi katika al-akhdhu bil asbab inarudi katika muislamu kuzifuata zile zile sababu zinazompelekea kuyapata anayoyatarajia baada ya kuwa amemtegemea Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo msimamo wa muislamu ni kuwa tatawakkal ala Allah ma'al akhdhi bil asbab unamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala na zile sababu unazifuata vile vile ushahidi wa kwamba sababu hazianguki sababu lazima usitekeleze na uzitafute na uzifuate ushahidi wake ni hii hadithi ya Umar bin Khattab kadhalika kwa sababu anasema mtume alayhi salatu wasalam taghdu khimasan ndege wanatoka asubuhi takhruj wanatoka kwa hivyo hii ni sababu ya kutafuta riziki ingelikuwa ndege wanamtegemea Allah subhanahu wa ta'ala vile baadhi ya watu wanavyodhani kwamba kumtegemea Allah ni kukaa hivi alafu unangoja riziki ishuke kutoka mbinguni ingelikuwa wale ndege hawaondoki kwenye mti wangelibaki pale pale katika vitaga wakasema wale ndege sisi tumtegemea Allah yeye ndiye aliyetuumba na yeye ndiye atakayetupa riziki wama min dabatin fil ardi illa ala Allah rizquha ndege wanafahamu hilo kwamba ndege na eh, riziki yao iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala lakini maa dhalik ndege bado anatoka asubuhi anarauka tena mapema asubuhi anakwenda kutafuta riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala huku na kule wengine wanakwenda safari za mbali wanapiga kilomita kadhaa kwenda kutafuta riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala wakirudi jioni wamechoka lakini wakati huo huo matumbo yao yameshiba hii ni kuonesha al-akhdhu bil asbab kwa hivyo message na risala ya hadithi hii ndani ya hii hadithi mtume alayhi salatu wasalam anasisitiza suala la tawakkul na hii ni tawakkul ya hali ya juu kwamba muislamu wakati anapomtegemea Allah subhanahu wa ta'ala anapeleka moyo wake na kifua chake na imani yake yote mbele ya Allah azza wa jalla kwamba riziki inatoka kwake yale anayoyafanya yeye mwanadamu ni sababu tu peke yake lakini riziki Allah azza wa jalla ndiye aliyeandika na yeye ndiye anayekupa kiwango alichokikadiria Allah subhanahu wa ta'ala hii ndio tawakkul ya ndege sasa muislamu akifika daraja hii tume alayhi salatu wasalam anasema yadkhulul janna hawa waislamu aliye muislamu aliye na moyo huu ndiye muislamu anaingia peponi kwa hivyo huo ni moyo wa tawakkul tawakkul ikifika daraja hii ni daraja kubwa ni daraja nzito ambayo <clears throat> muislamu si rahisi kuifikia lakini aweza kuifikia si rahisi kuifikia lakini aweza akaifikia akiweka iman na akiongeza iman akifanyia bidii imani yake na yaqini ikafika daraja hii iliyofikia imani ya uh, kifua cha ndege na mioyo ya ndege ilipofikia na maneno haya ayu alikhu ambayo tunayozungumza yanakuja kushikana moja kwa moja na jawabu ya lile swala ambalo ndugu zetu waliuliza hapa katika wiki mbili takriban zilizopita kuhusiana na masala ya <clears throat> masala ya riziki hapa eh, mjini um, kwetu na kutokana na zile changamoto au zile challenges zilizotokea mbalimbali katika mji huu na yale mabadiliko <clears throat> ya ki uh, ya kisiasa au mabadiliko ya nchi yaliyo yaliyopitishwa baadhi ya uh, katika baadhi ya, ya duara za kiserikali kwa hivyo yakatokea yale yaliyotokea kwa hivyo uh, moja katika baadhi ya ndugu zetu akauliza swala hili je kwamba itakuwa ni upotofu au ni makosa muislamu kuamini kwamba kule kutukuliwa hatua hiyo basi ina maana kwamba riski imeondoka au riski imeondolewa au muislamu amenyang'anywa amenyimwa riski yake kwa hivyo tukielewa maneno haya hadithi hii ya mtume alayhi salatu wasalam tunaweza kufahamu kule tuliko tunakotaka kuwapeleka ili tuelewe eh, jawabu ya swala hili na kabla hatujasisitiza swala hili la tawakkul katika jawabu hii tulikuwa tumeanza kutaja kwamba kuna hadithi nyingine kadhalika ambayo inashikana na hadithi ya tawakkul kule mbele na ina inakuwa ni ni muhimu pengine kuitaja hivi sasa hadithi hii tumalize jawabu ya swala hili kabisa kabla tujaingia katika mada uh, katika hadithi inayokuja mbele <clears throat> tuliwaambia kwa mtume alayhi salatu wasalam aliulizwa wakati mwingine au alifuatwa na sahaba siku moja wakamwambia ya rasulullah ghala asiru ewe mtume wa allah bei za bidhaa zimekuwa ghali mambo yamekuwa magumu bei zimekuwa ghali bei za vitu zimekuwa ghali hii ni hadithi ya Anas bin Malik radhiyallahu anhu ambayo imepokewa na al-khamsa wale watano ila an-Nasa'i imepokewa na Tirmidhi na Abu Daud Ibn Majah al-khamsa an-Nasa'i hakuipokea bi isnadin sahih al-Imam at-Tirmidhi anasema hadithun hasanun sahih walipomfuata sahaba wakamwambia ya Rasulullah ghala asiru eh, bei za bidhaa zimekuwa ghali nafikiri kama wakati huu wetu wa sasa eh, tukiangalia mazingira maisha mambo ya uchumi tunaona mambo yamekuwa magumu ongezea na mambo hayo au au sheria hizi zilizopitishwa masiku haya yaliyopita kukatokea mabadiliko mbalimbali mabadiliko kadhaa yaliyoathiri watu bila shaka bila shaka yameathiri kwa hivyo sasa tunaleta mafhumu au risala au message iliyoko katika hadithi hii na tutaiunganisha na haya ambayo yanajiri ili muelewe maneno haya yanashikana wapi kisha tumalize mwishowe na hadithi ya tawakkul sasa alipoambiwa mtume maneno haya mtume alayhi salatu wasalam akaombwa fasair lana kwa hivyo ya rasulullah tupangie bei tuwekee bei za vitu sasa wewe tuwekee bei maana yake bei zimekuwa ghali sasa tupangie bei yani tuambie kwamba bei ya tende itakuwa ni hii na bei mathalan ya nafaka itakuwa ni hii bei ya bur itakuwa ni hii bei ya shairi itakuwa ni hii namna hii tutankie bei <clears throat> fasair lana alipoombwa mtume sallallahu alaihi wasallam kuweka bei ili watu wasipandishe bei vile wanavyotaka wao katika masoko zikawa ni ghali watu hawawezi kununua au baadhi ya ya watu wengi wataweza kudhurika au kuathirika na zile bei kupanda mtume sallallahu alaihi wasallama akawajibu sahaba kuambia inna allaha huwa almusair allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye anayekadiria bei za vitu alqabit yeye ndiye mwenye kuzuia albasit yeye ndiye mwenye kutoa na kufungua Ar-Raziq na yeye ndiye mwenye kuruzuku Naona jawabu ya Mtume عليه salatu والسلام aambiwa tuwekee bei za bidhaa kama vile leo soko watu wanavyoamua kupandisha bei za vitu unga mchele mafuta nini sukari zikapanda vile wanavyotaka wao sasa tume alayhi salatu wasalam haya ilitokea wakati wake sahaba wakamfuata wakamuomba aweke bei mtume alayhi salatu wasalam awaambia awafundisha kwanza awaleta katika mlango wa aqida na tauhid awaambia inna allaha huwa almusahhir allah ndiye anayekadiria bei za bidhaa kwa irada yake allah subhanahu wa ta'ala alqabid na yeye ndiye anayezuia kila alichoamua kukizuia yeye anakizuia albasit na yeye ndiye anayefungua pale watu wanapofungukiwa na riziki zao zikawa zimekunjuka riziki zao na mali ikawa nyingi na riziki zikaenea kwa watu hiyo ni bast fi rizq na riziki zikianza kuwa ni finyo na kidogo na ndogo hiyo inaitwa qabdh kwa hivyo yeye Allah subhanahu wa ta'ala kazi yake hiyo anayezuia ni yeye na anayefungua ni yeye riziki ar-raziq na yeye ndiye anayetoa riziki kisha mtume alayhi salatu wasalam akamwambia wa inni uhibbu an alqa Allah na mimi nataka niende nikakutane na Allah subhanahu wa ta'ala walaysa ahadun minkum yatlubuni bimadhlamatin fi damin wala mal mimi napendelea na natamani na nataka na nataraji nikakutane na Allah subhanahu wa ta'ala arju nataraji napenda nataka nikakutane na Allah subhanahu wa ta'ala يوم القيامه siku ya kiyama walaysa ahadun minkum na hakuna hata mmoja wenu yutalibuni bi madhlamati hakuna hata mmoja wenu anaye atakayekuja kuniletea kesi kunisimamishia kesi na mashtaka juu yangu mimi mashtaka ya damu wala mashtaka ya mali asiniletee hata mmoja wenu yani isije siku ya kiyama hata mmoja wenu akaja akadai kwamba ana kesi na mimi juu ya mali au damu huyu ni mtume wetu sallallahu alayhi wasallam kwa hivyo hakupendelea wala hataki siku ya kiyama aje asimame mtu aseme ya rabbi mimi namdai mtume alayhi salatu wasalam ya rabbi mtume mimi kuna kitu nimekosana naye nime ameni dhulumu hapa ameni amenamdai hapa au namfanyia hapa kalla abadan sasa ili tuelewe maneno haya na makusudio yake mtume alayhi salatu wasalam sababu ya kuambia maneno haya sehemu ya pili ya hadithi ile ya kwanza tumeielewa amewaambia kwamba Allah azza wa jalla ndiye mwenye kukadiria bei za vitu yeye ndiye anayekunjua anayekunjua na kuzuia na yeye mwenye kuruzuku sasa sehemu ya pili ya hadithi mtume alayhi salatu wasalam hadithi hii anawapa mwongozo mwingine muhimu katika maisha ya waislamu ya kwamba kupitia na hadithi hii ya kwamba kule muislamu au kule mtume alayhi salatu wasalam lau angaliingia katikati akaanza kuweka bei za vitu mambo ambayo yanapelekwa na wanadamu wenyewe bei za vitu wale wanaofahamu masala ya bidhaa na masala ya kuuza na kununua na mambo ya market mambo ya masoko eh yanasomeshwa katika elimu ya uchumi elimu ya economics <coughs> kuna kitu ambacho kinaitwa al-ardh wa talab al-ardhu wa talab supply na demand sasa bei inatokamana mara nyingi na ile ardhu na talab ile supply na demand ya bidhaa katika soko ndiyo inayosawazisha bei ikapanda ikashuka ikapanda ikashuka kulingana na ile bidhaa iko kiasi gani pale kwenye soko na mahitaji ya watu ya ile bidhaa ni kiwango gani ile ndio inayopandisha bei au inaoshukisha bei moja mojawapo wa nadharia za bei ingawa kuna mambo mengine pia kadhalika yanaathiri katika bei sio ardhi na talab peke yake sasa mtume alayhi salatu wasalam akataka kuwaacha watu kuwa huru katika bei wawe huru katika bei ili ile bei ipate kupelekwa huru na soko soko ndilo linalo linaloweka lile bei kwenda kwamba imepanda juu na imeshuka ili mtume alayhi salatu wasalam asifike hadi na daraja ya lau ataweka bei basi huenda akamdhuru ima mnunuzi au akamdhuru muuzaji maana yake pengine ile bei imekuwa ni ile ile bidhaa imekuwa ni kidogo ardhi yake supply imeshuka na supply mara nyingi ikishuka mara nyingi bei hupanda ardhi ikipungua bei inakwenda juu sasa wakati lao bei itashukishwa kwa lazima serikali au yule uh, hakimu au imam aamue kuiteremsha ile bei bila shaka atakaidhurika hapa ni, ni, ni muuzaji maana yeye ndiye mwenye supply na bidhaa kwake imekuwa ni chache sababu ya bidhaa kwa chache kuna sababu mbalimbali pengine mazingira hali ya e-, hewa hali ya anga hali ya, ya, ya, ya mambo ya uchumi mambo mengine kadhalika kama haya na lau ataipandisha ile bei huenda akamdhuru mnunuzi kwa hivyo kuna watu wawili hapa ambao ema moja atafaidi mwingine atadhurika na huyu mwingine huenda akafaidi aka na huyu akadhurika hasa mtume alayhi salatu wasalam kwa hikma yake na busara hakutaka kujiingiza katika masala haya ya mambo ya kibinadamu na mambo yanayopelekwa na uchumi mambo yanayopelekwa na kibinadamu na masoko akawaacha wanadamu wenyewe waweze kujipangia mambo haya na yale masoko yapate kufanya kazi yake huru bila kuangalia sasa mtume alayhi salatu wasalam anatupa message kulingana na hadithi hii kwamba anapoingilia hakimu wakati mwingine mambo kama haya inakuwa ni dhulma ndio akawaambia waislamu sitaki nije siku ya kiyama mnakuja ku, kuni kunishtaki kwamba mnanidai au kwamba kuna madhlama huyu ananidai katika mali au huyu ananidai katika katika damu sitaki ndio maana akawaambia siwezi kuweka bei na haya mambo ya mabadiliko yanatokana na Allah subhanahu wa ta'ala supply nani anayesababisha Allah jalla jalal demand anayesababisha kadhalika ni Allah subhanahu wa ta'ala ndio akamwambia in al-musa'ir huwa man Allah subhanahu wa ta'ala huwa al-musa'ir tukifahamu maneno haya ayu alikhwa tunafahamu kwamba kadhalika wakati mwingine serikali nchi au idara miongoni mwa idara zile ambazo zinachukua zinatoa amri au zinatoa policies au mielekeo fulani huenda kadhalika ikatoa baadhi ya mielekeo ikarudi pale pale alikokuwa mtume alayhi salatu wasalam amekataa kuingia kwa hivyo alipokataa mtume sallallahu alayhi wasallam kuweka bei ni kwamba aliogopea isije akawatia watu katika dhulma ina maana kwamba serikali kadhalika yakifanya mambo kama haya bila ya dharura kwa sababu wanazuoni wanasema hutokea wakati mwingine kukawa kuna haja na dharura ya kuweka tashiri na uh, haja hii na dharura hii husimama wakati dhulma inapofanyika wazi serikali ikaona kwamba watu sasa wanajipandishia mabei vile wanavyotaka kwa hivyo wanaweza wakaingia katikati serikali wakaweka tashir ili mnunuzi asidhurike angalia leo kuna baadhi ya bidhaa na kuna baadhi ya ya, ya mambo ambayo lao yanawachwa yanakwenda vile yanavyokwenda wale wauzaji wanaingiwa na tamaa na tamaa inazidi na inazidi ile jasha na ile tamaa inawazidi mpaka inafika kwenye daraja ya jasha bila kujali matatizo na na tabu na na na, na, na hali za wale wanunuzi hali za nchi wa ufukara wa watu na umaskini watu wataka kujitajirisha peke yake sasa zile dhulma zikiwa ziko wazi kwa dharura kama hii serikali inaweza kuingia katikati ikafanya tashir ili kumwokoa yule kumwokoa yule mnunuzi asidhuriki lakini bila ya haja na bila ya dharura wanazuoni wanasema ni haram kufanya tashir maana mtume alayhi salatu wasalam alikataa hukumu yake la yajuz muharram wad'u at-tas'ir kufanya tas'ir wakati ambapo hakuna haja wala hakuna hakuna dharura yote kwa hivyo lile soko linafanya kazi kwa maana hii hii ya ikhwan tunaelewa kwamba uh, niniyo eh, amri au tuseme policy yoyote ambayo idara idara ya serikali lao itatoa juu ya watu na ita polisi ile itapelekea watu kudhurika kwa njia yoyote ile ambayo itapelekea e, mambo yao kubadilika riski zao kubadilika na kudhurika inaingia katika inakuwa ni nau'un min anwa'i adh-dhulm hii ni aina ya dhulma bila shaka maana ikiwa tashir ni dhulma basi iweje au itakuwaje ile amri ya kusema kwamba fanyeni jambo fulani msifanye jambo fulani fanyeni jambo fulani wakati watu wanajua kwamba e, jambo kama hili bila shaka linawadhuru baadhi ya wafanye biashara au baadhi ya wale wanaotafuta riziki yao ya halali ukaja ukawaambia watu msibebe mambo haya msifanye jambo hili msifanye jambo hili wakati ndani kuna kuna dhulma kwa hivyo message anayotupa mtume alayhi salatu wasalam katika hadithi hii ni kwamba kuna mambo ambayo lau atasimama au atakuja hakimu au serikali kuingilia mambo ambayo yanafaa yawe free free market free competition atanafus alhur tanafus ambayo ni free ambayo haidhuru biashara inapelekea watu kufanya biashara yao vizuri masoko yanakwenda vizuri bei zinakontroliwa na lile soko na ile supply na demand hakuna kudhulumiana wala kudhuriana basi mambo yanafaa yaende vile vile sasa ikitoka amri kama zile ambazo zinaweza zikawadhuru baadhi ya wafanyabiashara bila shaka hii inakuwa ni aina aina ya dhulma sasa ikishatokea pale na waislamu au wale waliodhurika wakadhurika wakati ule ule mambo haya yanapopita waislamu hawafai kuwa katika hali ya kuamini kwamba haya ni kwa sababu ya kwamba mwanadamu au haya aliyoyafanya mwanadamu yamepelekea wao riziki yao kusimama au riziki yao kuondoka au riziki yao kuzuiwa hili muislamu asifikie hapa tunarudi pale pale sasa tunaunganisha maana haya na maana ya ile tawakkul na yaqeen kwa Allah subhanahu wa ta'ala tunarudi tunajikumbusha kwamba inna Allah subhanahu wa ta'ala huwa ish huwa al-musa'ir kwa hivyo hizi ni sababu serikali kusema hivi itoke amri hii itoke amri pale inasema hivi eh, watu wabebe mizigo yao kupitia na hii na kupitia na yale biashara zikafungwa eh si fesi zimefungwa na wale walio na biashara za usafiri pia wakadhurika lakini tufahamu ayu alikhwa kwamba inna Allah subhanahu wa ta'ala huwa almusa'ir wa huwa alqabid wa huwa albasit wa huwa ish arrazik tukishaelewa hii ndipo tunajenga imani zetu tufikie katika daraja ya kuwa na tawakuli kama tawakuli ya nani ndege tuweze na sisi kuingia katika fungu la ahli janna watu wa peponi tuiwe ile tawakkul ni sababu ya muislamu kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala imezuiwa hapa riziki lakini bado muislamu anaamini kwamba riziki yake iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala hapa imefungika itakuja kufunguka pahala pengine ma yaftahillahu linnasi min rahmatin fala mumsika laha wama yumsik fala mursila lahu min ba'di yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anayafungua au kuyakundua katika fadhila na riziki yake na mambo yake mazuri basi hakuna anayeweza kuyazuia na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyazuia hakuna mwingine anayeweza kuja kuya kuyafungua hii ndio imani na i'tiqad na aqida anayoyafaa muislamu kusimama nayo tumefahamiana vizuri ya ikhwat na wale ambao maneno haya yanawahusu nafikiri pia kadhalika na wao wame fahamu kadiri ambayo uh, imeweza kueleweka insha Allah taala kwa hivyo tunamaliza maneno haya ayu alikhwa kwa hadithi hii ya mtume alayhi salatu wasalam law annakum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr taghdu khimasan wa ta'udu madha bitanan tunamaliza kwa maneno ya mshairi Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala katika beti zake maneno haya yamenukuliwa katika diwan al-Imam Shafi'i na kitabu vingine Imam Shafi'i anawaambia Muislamu katika wasia wa kumhusia maneno ambayo yanashikana na takwa kisha yanamalizika na masuala ya tawakkul anasema alayka bi taqwallahi in kunta ghafilan ya'tika bil arzaqi min haythu la tadri aw wa kayfa takhafu al faqra wallahu raziqun فقد رزق الطير والحوت في البحر فمن ظن ان الرزق ياتي بقوه ما اكل العصفور شيئا مع النسر عليك بتقوى الله shikamana na takwa na kumcha kumogopa Allah subhanahu wa ta'ala yatika bil arzaqi min haythu la tadri Allah subhanahu wa ta'ala atakuletea riziki kwa njia na kwa mpango ambao wewe mwenyewe hujui min haythu la tadri wewe utaona riziki zinakuja tamasak bimadha bitaqwa Allah azza wa jalla washikamana na takwa ya Allah jalla jalla jalalu kuwa na khashia kuwa na takwa kuwa na khauf min Allah azza wa jalla wa taqwa huwa imtithalu awamiri Allah washtinabu nawahi kushikamana na yale aliyoamrisha Allah jalla jalalu vile unavyoweza kadiri unavyoweza fattaqullaha mastata'tum na wachana na yale aliyokataza Allah jalla jalalu na aliyokataza mtume alayhi salatu wasalam kadiri unavyoweza basi hapo ukifikia daraja ya takwa yakulu al-imam rahimahullah yatika bil arzaqi min haythu la tadri maneno haya si maneno yake ameyatoa katika aya tukufu ya Allah subhanahu wa ta'ala waman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib kwa hivyo imam shafi'i akaichukua akayachukua hayo maneno na hiyo maana akayaweka kwenye beti la ushairi ni aya ya Allah subhanahu wa ta'ala man Allah yoyote anayekuwa na takwa na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala yaj'al lahu makhrajan Allah subhanahu wa ta'ala kwanza atamjalia atakuwa na matokeo matokeo makhraji maana yake ni tafrij atakuwa na kila aina ya ku, ya, ya, ya mambo ambayo yatamkuwa ni sahali kwake baada ya kuwa ni mambo yamekuwa ni magumu kwa hivyo kila jambo likiwa gumu Allah atakuletea atakuletea makhraj kila jambo likiwa na dhiki Allah atakuletea faraj kila ukiona mambo ya misiba na mambo yamekulemea Allah subhanahu kwa hivyo kila jambo lako wewe Allah subhanahu wa ta'ala atakujalia makhraj makhraj ni exit na exit ni kutokea na mtu hutoka katika majanga hutoka katika dhiki hutoka katika tabu sasa shida ni pale muislamu anapokuwa katika tabu hajui atoke vipi ukiwa na takwa ya Allah subhanahu wa ta'ala atakuonesha njia ya kutoka nipi mlango wa kutokea ni huu na hapa pa kutokea ni, ni huku na hapa pa kutokea ni huku wewe kile ukipata msiba utatoka kwenye msiba ukifikiwa na balaa Allah atakutoa kwenye balaa ukiwa katika shida na dhiki Allah atakutoa katika dhiki makhraj kul anwa'il makharij Allah subhanahu wa ta'ala atakujalia nayo wa yarzuquhu min haythu la yahtasib na Allah subhanahu wa ta'ala atakuruzuku kupitia kwa njia ambazo wewe mwenyewe huzijui يرزق من يشاء بغير حساب بلا حساب فكيف تخاف الفقر امام شافعي shafi auliza vipi unaochelea ufukara na umaskini wakaifa takhafu alfaqra wallahu raziqun na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuruzuku kwa hivyo vipi unachelea na unaogopea ufukara wallahu raziqun na Allah ndiye mwenye kuruzuku فقد razaqa الطير والحوت في huta الله سبحانه وتعالى subhanahu amekwisha kumruzuku ndege yule anayepaa juu angani na samaki aliyoko baharini Allah umletea riziki sasa riziki yako wewe itakushinda mwanadamu itamshinda Allah subhanahu wa ta'ala riziki yako aliyemruzuku yule ndege aliyetoka kule anayepaa kule juu angani hajui riziki yake ataitoa wapi anaruka kwenye kitagaa hiki na kitagaa hiki na kitagaa hiki lakini riziki huu على من على الله تبارك وتعالى وكذلك السمك الحوت في البحر من يرزقه الله جل جلاله فقد رزق الطير والحوت في البحر فمن ظن بس يولتك ايذاني ان الرزق يا كوانبا رزقي ياتي بقوه رزقي انكوجا مع قوه رزقي انكوجا مع هداري رزقي انكوجا مع عقلي رزقي انكوجا مع kwa kutumia uh, yale mambo pawa alizonazo mwanadamu ma akala al-usfuru shay'an ma'a an nasr basi ndege ambao ni mafaifu wasingepata riziki yoyote kutoka kwa kwa, kwa uh, katika riziki maisha yao ndege ambao ni madhaifu tunawajua ndege ni viumbe dhaifu wasingeliweza kupata riziki ya aina yote lao kama riziki inakwenda kwa nguvu au inakwenda kwa akili kama nilivyosema mshairi mwingine Abu Abu Tamam Abu Tamam anasema law kanat al-arzaqu tajri ala al-hijab law kama riziki zingelikuwa zinakwenda kwa akili kulingana na akili ha la halakat min faqdihinna al-bahaimu au la halakat min dunihinna al-bahaimu law kama riziki zingelikuwa zinakwenda kulingana na akili kwamba mwanadamu kila akiwa na akili riziki yake inakuwa nyingi kila akiwa na akili riziki inakuwa nyingi basi Abu Tamam shairi anasema uh, wale wale bahaim wanyama ambao hawana akili wangelikuwa washakufa la halakat wangelikuwa wamekufa maana mnyama hana akili lakini anaipata riziki ya Allah subhanahu wa ta'ala vile vile kwa hivyo riziki haitegemei akili haitegemei maarifa haitegemei uhodari wala kujua sana wala nguvu riziki ni ya Allah subhanahu wa ta'ala bali katika maneno yake mengine kabla ya hapa Abu Tamam asema waweza kumuona mtu ambaye ni mjinga lakini Allah subhanahu wa ta'ala akampa riziki nyingi na mwingine ambaye mwenye elimu na hodari na mwenye akili Allah subhanahu wa ta'ala akamja akamfanya mwenye kupata tabu akawa katika hali ya kat kupata shida na tabu na yeye alim ana ilmu ana ana hodari na ana anayo maarifa تمام يا اخوان kwa hivyo haya masuala yanahusiana na masuala ya tawakkul ala Allah tبارك وتعالى kikamilifu kwa hivyo tunamaliza mada hii uh, masuala haya kwa, kwa, kwa maneno haya ya mwisho kwamba waislamu tunahimizwa na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam an natawakkala ala Allah tبارك وتعالى fi kamali tawakkul fi tamami at-tawakkul tuwe katika ukamilifu wa tawakkul si tawakkul ya nusu nusu si tawakkuli ya majaribio saa nyingine muislamu humtegemea Allah subhanahu wa ta'ala lakini kama ambaye yuamtesti kama ambaye yamjaribu Allah subhanahu wa ta'ala hebu niangalie nikimtegemea Allah atanipa eh kukimtegemea Allah jalla jalalu nusu nusu au kwa majaribio hadha laysa min atawakkul fi shay fala budda an tatawakkala ala Allah tabaraka wa ta'ala kamala atawakkul tawakkuli kamilifu tumemaliza maneno haya na hadithi hii imemalizika walilahi alhamd tunakwenda sasa mbele katika hadithi ya tano inayofuata hapo mbele ambayo itakuwa ni sawa sawa na hadithi ya 70 78 ah, kisha hapa kuna swala karatasi hii ya ndugu yetu huyu ambaye ameuliza eh, bado nafikiri swala hili la mambo ya SGR bado yanaendelea lakini swala hili naona kidogo limetoka nje ya mada mada ya mambo ya tawakkuli na mambo ya yaqeen eh, sasa huyu aliuliza swala hili anatupeleka katika masala mengine ambayo ni masala ya maandamano huyo katika ndugu yetu katika waraka huu ameandika kwamba je itakuwa ni makosa tawakkul kufanya tawakkul kwa kufanya maandamano ili kutaka haki ifanyike mfano maandamano ambayo yanafanyika au yanaendelea kwa SGR eh swala hili ayu alikhwa kama nilivyowaambia halihusiani na mada ya tawakkul moja kwa moja na mada ya eh, masala ya yaqeen kwa Allah subhanahu wa ta'ala moja kwa moja haya usiadi haya ni masala ya maandamano ambayo eh, yanajulikana kwa lugha za wanazuoni wanaziita mudhaharat na mudhahara ni maandamano protest watu wanaandamana na kuandamana maana yake ni watu kutoka barabarani na kushikana na kusema maneno fulani na kupiga maneno kutoa sauti fulani ili sauti zao zisikike Eh, kwa hivyo mada hii insha Allah taala tutakuja kuieleza kwa urefu zaidi lakini labda niwaambieni tu kwa ufupi eh, ili tuwe katika bayana ya masala haya ya maandamano ndipo tuendelee mbele na hadithi inayofuata lakini tusinachelea kwamba tusitoke katika mada ya hadithi hii tulio nayo maandamano kwa ufupi kabisa hiyo ayu alikhwa ni fikra iliyoko chini ya mfumo au nidhamu ya kisiasa inayojulikana kwa jina la demokrasia katika nidhamu ya siasa ya demokrasia chini yake kuna nadharia au mfumo unaojulikana kwa jina la maandamano kwa hivyo uh, demokrasia yenyewe kama tunavyofahamu ni nidhamu na mfumo wa kisiasa wa kikafiri hilo hakuna anayeweza kulipinga linajulikana na maafa yaliyoko ndani yake demokrasia ni maafa makubwa na ufisadi ulioko ndani ya demokrasia ni ufisadi mkubwa inayojulikana na moja katika natija za demokrasia na moja katika eh, mm, katika viungo vya demokrasia katika viungo vya demokrasia ili demokrasia ipate kuwa ni demokrasia ni ni kiungo kinachoitwa eh, mudhaharat ambayo ni demonstration kwa hivyo wanasema eh, wale wanaotetea demokrasia na wanaopiga makelele kuhusu demokrasia na demokrasia eh, bali sio demokrasia neno tamko la sawa kabisa ni demo demokrasia kuhusu hii demokrasia ni demokrasia ghasia maana ni ghasia tu zilizoko ndani yake ni mfumo ambao umejaa ufisadi ndani yake na madhara kulingana ukichukua mfumo huu ukiweka na mfumo wa imani na mfumo wa Uislamu unapingana kabisa kabisa kabisa na unaanguka katika misingi yote ya imani na misingi yote ya akida na misingi ya sheria za Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo ni mfumo ambao ni batil mfumo ambao ni batil wa kijahiliya na Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia afa hukma aljahiliyati yabghun je watu hawa wanataka hukumu za kijahiliya wa man ahsanu min Allah hukman liqaumin yuqinun nani ambaye anaweza kuleta mfumo na hukumu nzuri zaidi kumshinda Allah subhanahu wa ta'ala lakini haya wanayajua na kuyatambua kwa watu walio na yakini na watu wanaojua wanaweza ndio wanaotambua mambo kama haya uh, moja katika maafa kwa ufupi tu kabisa moja katika maafa ya demokrasia maana yake demokrasia government of the people from the people to the people by the people sio kama umeelewa maneno haya ya Kiingereza kwa ufupi kabisa ni serikali ya watu iliyotungwa na watu kwa watu kwa ajili ya watu ili kutumikia mahitaji ya watu kwa hivyo ni serikali ambayo inapelekwa na watu sasa ili tuelewe tofauti kubwa sana iliyoko baina ya nidham an-nidham al-islami nidhamu ya ya, ya hukumu ya Kiislamu na nidhamu ya hizi za demokrasia zilizoletwa na wasiokuwa waislamu maafa yake ni mengi moja tu chukua wewe katika maafa ni kwamba panapopitishwa hukumu au hukumu zinapitishwa kulingana na majority ni moja tu katika yale maafa mengi na ufisadi mkubwa wa demokrasia moja tu ni kwamba hukumu zinapitishwa kulingana na majority tu hiyo ndio huo ndio msingi wa demokrasia kwa hivyo msingi wa demokrasia ni aghlabiyatu annas kathratu annas kwa hivyo kila kitu kinaangaliwa wengi kila kitu kinaangaliwa wengi hakiangaliwi kile kitu usawa wake katika mizani na maadili ya usawa hakiangaliwi kinaangaliwa ni wangapi katika watu wanalolitaka hili kwa hivyo wale wanaolitaka wakiwa ni wengi lile jambo linapitishwa liwe litakalokuwa kwa hivyo watu mfano leo katika nchi hii yetu ya Kenya watu wakija wakisikizana wakikubaliana kwamba waliaadhu billah wanataka kupitisha ufisadi fulani mathalan kama vile walivyopitisha katika nchi zingine kuna ufisadi ambao umepitishwa ufisadi wa mume kumoa mume na mke kumoa mke kwa hivyo sasa mambo haya yanaletwa kwa watu jamani mnasemaje mwataka kwa hivyo watu wanapinja nini wanafanya voti haya sasa ukishafanya zile voti wanaangalia wangapi wanaotaka wale wanaotaka ukiwa ni wengi ishapita ama hajapita imepita kwa hivyo hiyo inakuwa ni sheria hiyo inakuwa ni sheria ya nchi imepita kwamba bwana wewe waweza ikiwa una mume mwenzio wataka kumoa mlete kwenye koti uone naye hiyo ni ndoa ya imepita inakuwa ni ndoa ya kikanuni imekubalika kwa hivyo unakuwa na waraka hasa cheti cha ndoa fulani kama wa fulani na analetwa paka yule mwenye kuozesha pale anakwambia haya kuanzia sasa i am pronouncing you as a husband and wife wewe hujui pale husband ni yupi na wife ni yupi maana wote ni moja na wake pia wanawake ni vile vile anasimama pale anawaambia haya now i am pronouncing you as a husband and wife hujui husband hapa ni yupi na wife wote maana ni wanawake ni sheria hasa imepita imepitishwa kwa nidhamu ya demokrasia kwa sababu watu wengi wametaka kwa hivyo kila kitu kinapitishwa kwa kulingana na wingi na Qur'ani sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala inatambua wingi haitambui wingi haitambui wingi kabisa kanuni ya Allah subhanahu wa ta'ala haitambui wengi kabisa haina umuhimu wote wingi kwa ushahidi wa Qur'an wa in tuti' akthara man fil ardi yudhilluka an sabilillah wama aktharu nnasi walau harasta bimu'minin angalia wingi hao watu wengi ukija ukitahamaka hata ukiwa na pupa nao ukitaka kuwatia katika imani ni we, ni mushriki tumesema aktharu nas walau harasta bimu'minin wama aktharu nas walau harasta bimu'minin wengi katika watu si waumini wama yu'minu aktharuhum billahi illa wa hum mushrikun wengi katika wao amba hawawezi kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa wanamwamini na wale waliomwamini wanamwamini pamoja na shirki sasa kwa hivyo ukilinganisha muwahiduna na mushrikuna kwa mujibu wa aya za Qur'ani wengi ni kina nani mushrik walioamini na ambao hawakuamini wengi ni nani ambao hawakuamini waliopotea na walioko katika barabara ya sawa wengi ni nani alladhina dallu as-sabil wa in tuti mtume anaambiwa na ukiwasikiza ukiwafuata ukiwatii akthara man fil ard wengi katika watu walioko katika ardhi hii yudhilluka an sabilillah watakupoteza wengi siangalie wengi kwa hivyo majority has no meaning katika uislamu kabisa haina uzani wowote inayoangaliwa ni lile jambo ile kadhia inayotaka kusimamishwa inayotaka kupitishwa ahakun huwa ni sawa na inayotambua kwamba ni sawa au si sawa si akili ya mwanadamu ni sheria za Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake unaona utukufu wa Uislamu sasa uko wapi kwa hivyo ndio maana watu wakifuata ile sheria watakuwa katika barabara ya sawa katika siratal mustaqim ihdina siratal mustaqim Allah subhanahu wa ta'ala ameileta ndani ya Qur'an siratal mustaqim iko wapi anawaambia alif lam mim dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin iko ndani ya Qur'an tumefahamiana vizuri kwa kwa hivyo viungo na natija za demokrasia zote ni za ufisadi na angalia leo demonstration maafa yake na natija yake maafa ni mengi au natija ndio nyingi na manufaa maafa ndio mengi ni kama mfano wa khamr na maisir wayasalunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u linnas wale waliofanya protest na demonstration katika mambo yao mengi walipata maafa mengi sana kuliko yale manufaa na ufisadi na maafa yaliyoko katika demokrasia mbali na yale manufaa pengine yalau yatakwepo yale manufaa bali yale maafa yaliyoko ndani na maasi na na na ukosefu wa nidhamu na mukhalafa wa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake kuko pale ndani kuna demonstration ambayo waume na wake hawachanganyiki hamna demonstration hiyo waume pamoja hapo na wake wako hapo pamoja wote wanashikana pamoja na wanakwenda pamoja wanasema tunafanya unity tumeshikana pamoja hadhi mukhalafa li amri tbaraka wa taala wa amri rasuli sallallahu alaihi wasallam mbali na watu kukosa haya wanawake kukosa haya wanawake kuwa bila ya hijab na mambo mengine kama haya na mambo mengi sana <clears throat> yanayofanyika mambo mengi sana yanayofanyika <clears throat> mtu anaweza kukufanyia i'tiraf objection akakwambia lakini <clears throat> ndio lugha ambayo serikali inaelewa mwingine anakuambia ndio njia ambayo tunaweza tukatetea haki zetu haya masala mengine yanazungumzwa yanajadiliwa na wanazuoni je panaweza kupatikaniwa njia zingine mwafaka mbali na hiyo <clears throat> hivi <clears throat> waislamu au watu watakuwa hakuna njia zingine zote zimefungika njia ni demonstration peke yake hakuna delegation ambayo inaweza ikatengenezwa waft ikaenda mpaka kwa wale wahusika wanaohusika wakakaa ana kwa ana wakaanza kuzungumza na kujadiliana hili haliwezekani au kuna kitu ambacho kinapinga watu wakaenda delegation baada badala kufanya njia kama hizi uslubu kama hizi ambazo zinawatia watu katika mukhalafati je watu hawawezi kutengeneza delegation wakaenda mbele ya mtume mbele ya mbele afwan mbele ya kiongozi au mbele ya wahusika wakasema sisi tumekuja tuna madai tumekuja sisi tuna complain tumekuja sisi tuna mashaka <clears throat> tunafaa tusikizwe na wananchi wana haki yao ya kusikizwa kama zinavyosema zile katiba za nchi wewe nafikiri mambo haya waislamu wakielewa kwa njia za sawa wataweza kuelewa sawa iko wapi na makosa iko wapi lakini kwa jumla na kwa ufupi ayu alikhwa ni kwamba demokrasia inajulikana kwamba ni nidhamu ambayo ni fasid nidhamu ambayo ni batil لا yamutu bilislami باي صله sila haihusiani na sila yote ya uislamu achana na maneno ya wale wengine ambao wamehadaika na nidhamu kama hizi ati wakazichukua wakaziongeza ongeza kidogo na kuzibadilisha badilisha kidogo halafu anakuambia ad-demokratiyatul islamia kukatungwa vitabu hasa vitabu vimeandikwa na nini imeandikwa na makaratasi yameandikwa acha kuna demokrasia ya Kiislamu من اين الديمقراطيه الاسلاميه اذا كانت الديمقراطيه قائمه على فساد قائمه على بطلان فما بني على باطل فهو باطل اللي وجنجوا جوا باطل ني باطل sasa vipi unakuja unaniambia demokrasia ya islam واضح يا اخوان نعم كما wale wengine ambao wame wameanza kukeuka mipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala na sheria zake baada ya kuwa walikuwa katika uongofu na walikuwa katika barabara nzuri na kwa sababu ya mabadiliko fulani na kwa sababu ya kughurika na yale yanayotoka kule katika nchi za magharibi barabara sasa inaanza kwenda katika inhiraf wale walioko kule wakaanza kufungua mpaka mabaa na ma night club sasa inaitwa kuna baa halal ha kuna baa ya halali ikhwat kif baa sasa alipoulizwa mbona kuna baa baa inaweza kuwa vipi kawa ya halal akasema la siku si, sijasema baa ni halal nimesema baa ni haral ba haral eh halal vipi haral yani haram na halal pamoja zote ziko ndani halal halal yani haramu iko na halali iko zote ziko pale ndani hadha hadha hadha abath bidini la azza wa jalla kucheza na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala haya ili swali mimi niliogopea litatupeleka mbali lakini nadhani hatukwenda mbali sana turudi katika hadithi ya ikhwan hadithi inayofuata ya tano sawia na hadithi 78 katika uh, kitabu chetu cha riadha salihin bado tukiwa chini ya mlango wa al-yaqin wa tawakkuli ni hadithi ya Jabir Jabir bin Abdullah radiyallahu anhu annahu ghaza ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kwamba sahaba Jabir alitoka pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam katika vita hadithi hii Imam An-Nawawi ameitaja baada ya kumaliza akaleta riwaya nyingine ya pili akaleta na riwaya nyingine ya tatu kwa hivyo kwa sababu ya kuchunga wakati tunapendelea pengine inshallah tuweze kuimaliza hadithi hii katika dakika hizi chache zilizobaki inshallah nataraji hivyo kwa hivyo ili tufanye hivyo itabidi hizi riwaya tatu zote tusichanganye pamoja kwa wale walio na vitabu kikiwa riyadhus salihin iko mbele yako unaweza kuitizama ukaziona zile riwaya riwaya ya pili imamu nawawi anasema wa fi riwaya akaweka maneno mengine ya nyongeza na riwaya ya tatu anasema wa fi riwayatin li abi bakr al-ismaili fi sahihi riwaya ya tatu ni riwaya ya abubakar al-ismaili abubakar al-ismaili ni mwanachuoni mtunzi wa hadith vitabu vya hadith na yeye ana mustakhraj ala as-sahihain mustakhraj fi sahihaini huyo al-Ismaili ndipo alipoitoa Imam Nawawi riwaya hii ya tatu kwa hivyo tukizungumza hadithi hii ya ikhwan itakuwa tunazichanganya hizi riwaya tatu zote kwa pamoja ili maana tuipate kuishika kwa pamoja yote na tunachunga wakati anasema Jabir annahu ghaza ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wasallam siku moja alitoka pamoja na mtume alayhi salatu wasalam kwenda vitani riwaya inayofuata ya pili imebainisha ni vita gani anasema kunna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallama fi dhati riqa ni vita vya dhati riqa kwa hivyo tushajua katika riwaya ya kwanza ambayo ni mutafaqun alayhi hadithi ya Jabir haikuelezwa ni vita gani kwa hivyo riwaya nyingine ya pili ametaja Imam Nawawi ina maelezo zaidi na moja katika maelezo ya ziada ni kwamba vile vita vimebainishwa ni vita gani ni vita vya dhati riqa dhati riqa ni vita ambavyo waislamu walivipigana walipoelekea upande wa najd qibla najd hiyo riwaya ya kwanza ghaza ma'a an sallallahu alayhi wasallama qibla najd upande wa najd ile lile bara la bara la arabu au la arabia limegawanyika katika region au sehemu mbalimbali kwa hivyo kuna sehemu ya najdi ambayo kwa hivyo wakati wa sasa inakuwa ni nchi za Riyadh na alqasim na Buraida zote hizi ni Najd katikati ya ya jangwa la Arabuni ni Najd ile pale katikati kisha kule chini pana Hijaz Hijaz ndio leo jidda pamoja na Makkah na sehemu hizi za chini kule kuelekea Red Sea ile yote ni Hijaz kwa hivyo kwa mtume alayhi salatu wasalam alitoka Madina akaelekea upande wa Najdi kuna vita kule alikwenda kupigana vita hivyo na vita hivi alivipigana vya dhati riqa e, wanazuoni wamekhtalifiana ni wakati gani kwa, kwa, kwa riwaya mbili riwaya ya kwanza aliyoitetea e, al-allamatu ibn al-qayyim rahimahullah ta'ala alisema ni mwaka wa saba kwa maana hii itakuwa vita hivi vilipiganwa baada ya ghazwati khaybar baada ya vita vya khaybar maana khaybar ni mwaka wa saba mwaka aliyoslimu Abu Huraira radhiyallahu anhu kwa hivyo baada ya Khaybar mtume akaelekea kupigana vita vya Dhat al-Riqa riwaya ya pili aliyoichagua mwanachuoni wa tarikh mkubwa sana na sira ni anajulikana kwa jina la Ibn Hisham ana kitabu cha Asaira an-Nabawiyya mwanachuoni mkubwa wa sira akatetea kwamba vita hivi vilipiganwa kwa mwaka wa 4 kwa hivyo kwa maana hii vita hivi vilipiganwa kabla ya ghazwati khandaq kabla ya ghazwati al-khandaq kwa hivyo tuna riwaya mbili riwaya ya kwanza kwamba ni mwaka wa 7 itakuwa ni baada ya khaybar na riwaya ya pili ni kwamba mwaka wa 4 kabla ya ghazwati khandaq wa mahma yakun min amri ni kwamba vita hivi alivipigana mtume alayhi salatu wasalam akielekea upande wa najdi alipigana na watu wa kabila la ghatfan watu wa Ghatfan ambao ni Arab mabedui wa kule Ghatfan kulikuwa na makabila mbalimbali pale katika watu wa Ghatfan ambao walikuwa wakiwasumbua watu katika usalama wao walikuwa qutaa tariq ni wao watu wakiwa wakiwavamia watu katika barabara wakiwanyang'anya watu wakiwaua watu wakisababisha yani maafa mbalimbali kwa hivyo e, yale mambo yao yalipo madhara yao yalipomfikia mtume alayhi salatu wasalam na amesikia kwamba pia wamepanga kuja kuwavamia waislamu mtume sallallahu alaihi wasallama akaandaa jeshi la sahaba 600 mpaka 700 kwenda kupambana kupambana nao kule kule waliko Najd hakuangoja waje paka Madina akaenda nao masahaba mpaka kule Najd uh, makabila yale ni makabila kama matatu manne kuna kabila la Anmar kuna na kabila la Bani Thalaba na kuna na kabila la Bani Muharib makabila matatu haya ndio yaliokuwa Ghatfan hawa mabedui wata, makabila matatu kabila la Anmari kabila la Bani Thalaba na kabila la uh, Bani Muharib sasa tume alayhi salatu wasalam akaingia katika msafara kwenda na masahaba kule Najd vimeitwa vita hivi dhati riqa'i kwa sababu imekuja katika maana yake neno hili kwa nini limeitwa dhati riqa katika hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari fi sahihain anasema vivi vita vimeitwa dhati riqa kwa sababu sahaba walitembea katika vita hivi katika jangwa la Arabuni kule na juu ya mchanga wa moto juu ya mchanga ambao ulikuwa umeshika moto kali sana wakati wa jua kali na moto umepambana umekuwa mkali mpaka ikawa sahaba na wanasahaba wanatembea na hali ya sahaba ya kimaisha ilikuwa ni ngumu kwa hivyo anasema Abu Musa al-Ash'ari kunna nataaqabu sittatun min as-sahaba ala ba'ir sahaba sita wanapa wanapishana juu ya ngamia moja kwa hivyo mmoja akiwa amepanda watano wana tembea wanatembea wanatembea mpaka ikifika pahala yule mmoja ushuka mwingine akapanda hivyo hivyo yataaqabuna sita au saba sahaba juu ya ngamia moja angalia hali zao zilivyokuwa ngumu namna gani kwa hivyo mpaka zile hofu walizokuwa wamezivaa zikapasuka zikakatika katika na mchanga ni wa moto sasa miguu yao ikawa inachomeka kwa moto wa moto wa mchanga ikabidi sasa wararue wakate nguo na vitambara wavifunge kwenye miguu sasa yale matambara matambara yaliyofungwa kwenye miguu ndio yanayoitwa riqa vitambara vilivyofungwa kwenye miguu ili kuzuia moto wa mchanga badala ya viatu ndio ikawa ndio viatu vao wanakwenda vitani angalieni hali ya Uislamu ya kwani leo tunacheza na dini sisi leo uislamu wetu umekuwa ni huu nyimbo na kucheza na mambo mengine kama haya ndio ilikuwa dini yetu leo na waislamu wanapambana katika hali ngumu kama hizi viatu hofu hakuna hata viatu ni hofaini wanavaa zimepasuka Abu Musa al-Ash'ari anaeleza hali yao kama hivi alivyotaja katika sahihi ndio ikaitwa dhati ariqa wakafika huko wakaweka kambi wakapanga wakasimama katika kambi tume alayhi salatu wasalam na wale e, makabila ya Arab na wao wakawa katika kambi nyingine kwa hivyo hakukutokea qital hakukuwa na qital ni vitisho peke yake kwa hivyo sahaba wakasimama katika hali ya kuatisha wale jamaa na wale nao wakajifanya pia wako tayari kupambana na mtume sallallahu alaihi wasallam na jeshi lake lakini huko wana hofu kwa hivyo wakakaa zile siku za kukaa na hapo wakiwa katika sehemu hiyo katika vita vya dhati riqa'i hivyo ndipo ikashuka salatul khawf salatu al-khawf ndio mtume sallallahu alaihi wasallam akaiswali salatul khawf hapo katika hadithi ya sahal ibn sa'd as-sa'idi aya iko ndani ya sura an-nisa wa idha kunta fihim fa aqamta lahum as-salah faltaqum ta'ifatun minhum ma'ak وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك بقى مشوا آية نواصل بعد الأذان إن شاء الله أنا سيما جابر رضي الله عنه تكندلي عن حديث فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم قفل معهم mtume alayhi salatu wasalam aliporudi kutoka vitani vita hivyo vya dhat ar-riqa kurudi kwenda zake Madina qafala ma'hum na yeye Jabir pia na yeye akarudi pamoja na mtume sallallahu alayhi wasallam fanazala rasulullah sallallahu alayhi wasallam mtume alayhi salatu wasalam akafika pahala ambapo aka eh, pahala pana miti imekuja katika riwaya fa adrakathu alqaila biwadin fihi au fi na fi biwadin dhati alidha wakafikiwa waislamu na wakati na wakafika katika bonde wakati wa adrakathum alqaila waislamu wakafikwa na wakati wa kupumzika qailula qaila ni qailula kwa hivyo wakafikiwa na wakati wa mchana fi muntasaf nahar katikati ya mchana ikawajia masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na mtume wakiwa wanarudi pamoja na mtume alayhi salatu wasalam wakati wa qaila yani qailula katika wadi katika bonde ambalo bonde hilo lilikuwa na miti ya al idah idah ni miti kathirat ash-shawk miti iliyo na miba tuko pamoja ikhwan kwa hivyo inda rujuu walikuwa wanarudi wakafikiwa na wakati wa kailula wakashuka wakafikia wakiwa katika bonde ambalo lilikuwa na miti yaliyokuwa na miba miti yaliyokuwa na miba inaitwa idha fatafarraqa an-nas yastadhilluna bishajar watu wakatawanyika katika lile bonde wakatawanyika katika lile bonde wakawa kila moja yatafuta mti ili akae chini ya kivuli cha kile cha ule mti apumzike halafu aendelee na msafara wao katika riwaya iliyoko mbele anasema Jabir radhiallahu an fa idha ataina shajara tulikuwa tukifika katika mti ambao e, shajara fiha dhil mti uliokuwa na kivuli kikubwa mti mkubwa ambao una kivuli kikubwa anasema Jabir radhiallahu anhu taraknaha li rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilikuwa tukifika katika mti ambao una kivuli kikubwa basi mti ule ulikuwa tukimwachia mtume sallallahu alaihi wasallam tuko pamoja hapa ikhwan e, kwa hivyo wakiwa wa, wakiwa katika lile bonde wamefika bonde lina baadhi ya miti ambayo ina miba sasa wakikuta mti ambao ni mkubwa ambao kivuli chake ni kikubwa zaidi kushinda miti yote anasema Jabir taraknaha lirasulillahi sallallahu alayhi wasallam ule mti ulio na kivuli kikubwa zaidi ilikuwa tukimwachia mtume sallallahu alayhi wasallam na wao wakitafuta miti mingine ambayo vivuli vyake ni ni vidogo tutakuja katika fundisho la ibara hii maana yake ni nini na tunapata funzo gani hapa ndani anasema Jabir sasa walipokuwa wanapumzika kailula tume alayhi salatu wasalam istadhalla tahta samura chini ya mti ambao unaitwa samura na samura sasa ni ule ule mti ulio na miba lakini ni mtu mkubwa sasa ule mti ulio na miba ulio na miba ambao ni idha ukiwa ni mkubwa unaitwa samura mtume akawa amelala pale sasa kabisa usingizi katika ule chini ya ule mti wa samura فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعونا asema Jabir tukitahamaka twamsikia mtume sallallahu alaihi wasallama atuita enyi sahaba njooni ya sahaba tahalu anatuita wa idha indahu a'rabiy tulipomfikia mtume alayhi salatu wasalam tukitahamaka twamwona pale yuko na mbedui mmoja amesimama naye mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia wale sahaba zake inna hadha huyu bwana ikhtarata alayya sayfi wa ana na'im ikhtarata alayya sayfi wa ana na'im huyu jamaa ikhtarata alayya sayfi maana istalla huyu jamaa alitukua ule upanga wangu maana riwaya iliyoko mbele ya hadithi hii riwaya ya mbele inasema fa'allaqa sayfahu ala ash-shajara mtume alayhi salam kabla ya kulala lile panga lake aliliangika alilitundika juu ya ule mti kisha akalala sasa ule lile panga lilipokuwa limetundikwa juu ya ule mti akaja huyu arabi na huyu arabi anatoka katika kabila lile lile ambalo mtume amekuja kupigana nao mimbani muharib katika lile lile kabila kwa hivyo anakuja akiwa na hasira anakuja kwa njia ya kisasi kulipiza kwamba nyinyi mmekuja kutuvamia na kutupiga vita basi sasa amempata fursa na mtume sallallahu alaihi huyo hapa amelala akaona upanga umetundikwa muallaq ala shajara umetundikwa juu ya mti riwaya ya pili amekuta panga limetundikwa juu ya mti akalitukua lile panga riwaya ya kwanza fakhtarata as akalitukua lile panga akalitoa maana ikhtirat katika lugha ya kiarabu huwa ikhraju as min ghimdi ni kulitoa kuutoa upanga katika ule mfuko wake katika eh, ya, ya, eh, ule mpindo wake unaobeba lile panga likitolewa hivi namna hii hiyo ndio inaitwa ikhtiratu saif akalitoa lile panga fastaiqathtu tume alayhi salatu wasalam anasema nikashtuka nikaamka wa huwa fi yadihi saltan na hili panga huyo jamaa amelishika saltan ai barizan lahu ameli amelishika namna hii ameliweka mbele yangu anataka kulitumia yani mushhiran asayf barizan asayf mudhiran asayf lile panga ikiwa ameli amelishika sasa amelidhihirisha mbele ya mtume alayhi wasallam yani sawirisha mtu istalla sayf ikhtarata sayf amechukua lile panga lilikuwa juu ya mti amelingoa akalivuta akalitoa sasa amelishika mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam kisha amuuliza mtume sallallahu rabbi wa salamuhu alayhi amuuliza man yamna'uka minni nani hivi sasa atakuzuia na haya nitakayokufanyia man faqala tume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Allah thalathan mara tatu wanazoni wa hadithi wanasema thalathan mara tatu maana yake ema ile swala yule mtu alirudia mara tatu na mtume kila mara akirudi anamwambia Allah au alimwambia man yamnauka minni mara moja na mtume akamjibu mara tatu Allah Allah Allah riwaya ya kwanza inasema falam yuaqibuhu wajalas mtume sallallahu alaihi wasallama hakumfanya kitu akamwacha akakaa riwaya ya pili ya mtume sallallahu eh, riwaya ya pili tulionao ya hii hadithi tunaichanganya pamoja na riwaya ya kwanza ni kumeongezeka maana nyingine yule jamaa aliposhika lile panga akamuuliza mtume sallallahu alaihi wasallama takhafuni je unaniogopa kwamba nimelishika hili panga nataka kukumaliza mtume sallallahu alaihi wasallam madha qal la kwamba kuogopi mbele akamuuliza man yamna'uka minni na nani atakayekuzuia mtume alayhi salatu wasalam qala allah riwaya ya tatu ya al-ismaili tunakamilisha kwa kusema akamuuliza man yamna'uka minni alipomuuliza man yamna'uka minni ziada iliyoko katika riwaya ya Ismaili mtume alayhi salatu wasalam akamwambia Allah alipomtajia Allah fasaqata as-sayfu min yadihi lile panga likamwanguka pale pale katika mkono wake fa akhadha as-sayfu rasul rasulullah sallallahu alayhi wasallam mtume alayhi salatu wasalam na yeye pale pale akalishika lile sefu lile panga alipolichukua lile panga sasa na yeye akamgeukia yule bwana yule arabi akamuuliza na wewe man yamnauka minni nani sasa atakaye kutetea na kukuzuia na mimi lao nitakuua nitakumaliza yule jamaa akamjibu mtume alayhi salatu wasalam kumwambia kun khaira akhidh kuwa ni mbora wa, au mzuri wa mtu anayeshika panga akamaanisha kwamba usini usini dhuru mtume alayhi salatu wasalam akamuuliza atashhadu an la ilaha illa allah wa anni rasulullah haya basi kama ni hivyo unataka mimi niwe ni mbora wa anayeshika panga basi nakuuliza unamshuhudia kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye anayestahiki peke yake kuabudiwa na mimi ni mtume wake qala yule jamaa alisema la sishuhudii naona mambo haya walakin akamwambia mtume lakini uahiduka nakupa ahadi an la uqatiluk kwamba sitakupiga vita wala sipigane tena na wewe kuanzia leo wala uqatilu ma'a qaumin yuqatilunaka wala wa, wala akunu ma'a qaumin yuqatilunaka wala sitokuwa na watu wanakupiga vita kwa hivyo mimi sikupigi tena vita kuanzia leo sipigani na wewe wala sitakuwa na watu ambao wanakupiga vita fakhalla sabila tume alayhi salatu wasalam akamwacha aende mbele ya masahaba akamwambia haya nenda zako alipokwenda zake faata ashabahu akaenda kwa jamaa zake kwa watu wake kule watu wa Ghatfan wa watu wa Bani Muharib mabedui wenzake kule alipokwenda akawaambia jitukum min indi khairin nas nimewajieni kutoka kwa mbora mbora wa watu salawatu rabbi wa salamuhu alayhi haya tunamaliza maliza mafunzo ya hadithi hii ayu alikhwa kwa haraka haraka maana ni mafunzo ambayo yako wazi la kwanza ayu alikhwa ni hadithi hii inatuelezea inatubainishia kamalu wa tamam tawakkuli an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam ala rabbi kamal yaqin an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kamalu iman النبي صلى الله عليه وسلم بربه وكمليف وإيمان وكمليف ويقين وكمليف وتوكل يمتوم صلى الله عليه وسلم ونعني؟ ومولاوك صلوات ربي وسلامه عليه كيف أنا تبييك درجة عالية جدا أنا تبى درجة يا يحال يجوس أنا يتوكل على الله na yaqeen ala Allah mpaka katika mambo ya kawaida ya kawaida mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa hana hofu kabisa alikuwa akimtegemea Allah jalla jalalu kwa kujua yaqini anna Allah jalla fi ulak kafi anna Allah subhanahu wa ta'ala hasbu yeye ndiye anayemtosheleza yeye ndiye anayemlinda na yeye ndiye anayemhifadhi wallahu ya'simuka minan nas angalia pale alipolala amelala alikuwa na bodyguard hana bodyguard Jabir anasema tafarraqa an-nas watu walitawanyika kila mmoja amekwenda kutafuta kivuli cha mti kwa hivyo amebaki mtume sallallahu alaihi wasallam peke yake chini ya mti hana bodyguard hana mtu yote amesimama acha anamlinda abadan لانه واثق بوعد الله تبارك وتعالى بسبب ان ثقه ana yakini جو يا احد يا الله سبحانه وتعالى ta'ala kwamba atamlinda na watu hakuna atakayekuja kumdhuru wallahu yasimuka minan nas na Allah atakulinda kutokamana na vitimbi vyovyote vya mwanadamu ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akamlinda kwa hivyo kana na yaqin na riwaya ya pili inatupa maelezo zaidi pale yule jamaa alipomuuliza takhafuni unaniogopa unaniogopa na ni jambo la kawaida jambo la kawaida la kibinadamu kuna mambo ya kawaida ya binadamu ambayo binadamu halaumiki kuwa na hofu maana ni mambo ya kimaumbile ukatoka ukaona jamaa wamebeba silaha jamaa wamebeba uh, vitu au wameweka au wana nia ya kukudhuru au nia ya kukutia katika maafa au nia ya kuku uh, kukuletea shari ya aina yoyote ni kawaida ya kimaumbile na binadamu ya kibinadamu kwamba atakuwa na nau min al-khawf wa nau min ah, at-taraddud lakini mtume alayhi salatu wasalam hakutaraddadi kabisa wala hakuwa na hofu ya aina yote kwa sababu ya quwwati al yaqin wa shiddati at tawakkul wa quwwati at tawakkul ala Allah tabaraka wa taala hili ndilo funzo kubwa lililoko hapa hiyo alikhwa ya kwamba waislamu tunafundishwa na mtume wetu qudwa hasana mtume wetu alayhi salatu wasalam an naqtadi bihi tumfuate katika masala ya tawakkul na kujitegemeza kwa Allah jalla jalla jalaluhu funzo la pili ikhwan tunamaliza nayo darasa kwa haraka haraka ni funzo la ihtiram na mahaba ya sahaba tu rasulillah sallallahu alaihi wasallam kwa mtume wao nani ataweza kulitoa funzo hili katika hadithi ikhwan naam ibrahim ha ahsant fa idha ataina shajaratan dhalila asema Jabir ilikuwa tukifia tukifika chini ya mti mkubwa ulio na kivuli kikubwa taraknaha liman taraknaha li rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilikuwa tukimwachia mtume hawakimbilii wao vivuli vya mti kwanza kabla ya kumwekea mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hivyo kwanza walikuwa wahakikishe kwamba mtume alayhi salatu wasalam ashapata kivuli chake cha mti na ni kivuli kikubwa kizuri aambiwe mtume alayhi salam ya rasulullah ya nabii Allah haya kivuli chako sasa wewe kwanza ni hichi hapa alafu sisi sasa wacha tukaangalie miti mingine kama kuna kivuli na kama hakuna tutakaa chini ya jua hatuna shida lakini awalan qaddamu man الرسول المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه هذه هي المحبه هذا هو التوقير هذا هو الاحترام لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه هي ndio heshima hii ndio توقير hii ndio taadhima na haya ndio mahaba ya kikweli waliokuwa nayo sahaba tu rasulillah alaihi wasallama na ni mahaba ya kikweli kikweli kabisa sio mahabba ya mdomo sio mahaba ya madai sio mahaba ya siku moja kwa mwaka sio mahaba ya aina yote ni mahabba ambayo yalikuwa kana qad taghalghala fi sudurihim mahaba ambayo yalikuwa yameingia katika mioyo yao yamechanganyika na damu huwezi kum, kum, kumtenganisha sahaba yoyote na mas, na mahaba ya mtume alayhi salatu wasalam leo utasemaje kuhusu watu ambao pengine wanadai kwamba wana mahaba ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wana mapenzi ya mtume alayhi salatu wasalam wanamuadhimisha alayhi salatu wasalam kisha hao wanaosema madai haya wanaosimama na hadhihi almazaim na madai haya hapo hapo anakuja kumchezea shere bwana mtume alayhi salatu wasalam unakuja kumfanyia stehzai mtume alayhi salatu wasalam vipi unamfanyia stezai mtume alayhi wasallam unamfanyia stezai na shere sunna zake salawatu rabbi wa salamu alayhi katika sunna za mtume alayhi salatu wasalam i'fa'ul lihya hii ni sunna ya bwana mtume salawatu rabbi wa salamu alayhi alaysa kadhalika ikhwan na'am i'fa'ul lihya ni sunna adhima min sunanil mustafa salawatu allah wa salamu alayhi hatta عدها بعض العلماء انها من الواجبات فك بعض ya wanazuoni wakasema kwamba imefika darajatul wujub wa anna alladhi yahliqu lihyata athim na yule anayenyoa madevu yake ni athim الى هذه الدرجه imeheshimiwa sunna hii ya mtume alayhi salatu wasalam leo anakuja mtu anayechezea shere sunna hii ya bwana mtume sallallahu wa salamuhu alayhi wa huwa za'im yaz'umu kadhiban annahu yuhibbu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ma hadhihi al-mahabbah au achezea shere sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallama ya kukataza watu kutofanya isbali yani nguo isiburute nguo kuwa juu nguo kuwa imepanda juu imekuwa ni sunna ya kuchezewa shere tena uchezewa shere na mtu ambaye adai yazum annahu yuhibbu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam uffin lakum walima taqulunahu kadhiban wa zuran ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam offen lakum maana haya si mapenzi ya mtume alayhi salatu wasalam bali anayefuata barabara kama hizi na waislamu wanaosimama na kuzungumza maneno kama haya innahum watallahi la fi khatarin adhim hawa ni watu walio katika hatari kubwa qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum baada imanikum leo sunna hizi zimekuwa zinachezewa sheri yaambiwa ni sunna ya kuvaa vikanzo vifupi na vikanzo sijui vya aina gani sunna vya videvu ambavyo waambiwa havina mbele wala havina nyuma ati sunna ya mtume alayhi salam imefika daraja hiyo ya kuchezewa shere kiasi hiki thumma naz'um annana nuhibbu nabiyya sallallahu alayhi wasallam na wale wanao fanya bidii kutekeleza sunna hizi ndiye anayechezewa aambiwa kwamba wewe humpendi mtume alayhi salam alladhina yuhyuna sunnata nabii alayhi salam alladhi yuhyi sunnata alladhi yuqimu sunnata alladhi yajtahidu wa ya'malu jahidan fi iqamati sunnati yule anayefanya bidii katika kutekeleza sunna ya mtume alayhi salam qadrak almustata ndiye anayeambiwa kwamba wewe humpendi man alladhi yuhibbu hadha alladhi yaz'umu annahu yuhibbuhu fi يوم في سنه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا نسال الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والهدايه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه الصلاه والسلام والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته